Так само, як і решті. Полковник Вайт Тернер прокашлявся. Такі от справи, панове. Отже, о 10-й вечора на аеродромі. Більше запитань немає, сподіваюся. Ні, сер. Запитань таки до біса. Хай вибачить мені пан полковник, сер. У сержанта Герода збудження вгадувалось не лише в голосі а й у виразі обличчя. Чому такий галас? Чи той стариган справді таке велике цабе? Чому ми мусимо ризикувати заради нього власними головами? Досить, сержанте. Різко і владно урвав його Вайт Тернер. Ви знатимете стільки, скільки вам слід знати. що ми наражаємо людину на смертельну небезпеку полковнику, то вона, гадаю, має право знати, заради чого. Увічливо, майже винувато перебив його адмірал Роланд. Решта вже знає, то сержант має знати. Це дуже просто, сержанте. Генерал Карнеді головний координатор у розробці операції Оверлорд відкриття Другого фронту. Не буду перебільшенням сказати, що він знає про підготовку до відкриття Другого фронту більше, ніж будь-хто інший. Вчора вночі він полетів на зустріч представниками союзницького командування на Близькому Сході в Росії та Італії для координації деяких завершальних моментів плану вторгнення в Європу. Зустріч було призначено на Кріті. Це єдине місце, яке влаштовувало росіян. Адже у них немає швидкісних літаків, які б могли втекти від месершміттів. Британський москіто на таке здатен, але цього разу йому не пощастило. У кімнаті запала важка мовчанка. Герод потер долоною лоба, потім похитав головою, наче відганяючи якісь думки. Коли він заговорив знову, в його голосі вже не було обурення. Він поволі промовляв кожне слово. А якщо генерал заговорить? говорить, сказав Роланд. Голосом його був м'який, але невблаганний. Як зауважував містер Томас, у них там всі починають говорити. Проти суміші мискаліну і сколопаніну немає ради. Він викаже йому всі наші плани відкриття другого фронту. Усі. Сержант говорив, неначе крізь сон. Хто, де, коли? О, Господи, серта ж нам доведеться геть усе скасувати. Саме так. Ми усе скасуємо. І цього року другого фронту не буде. Отже, іще один рік війни. ще мільйон втрачених людських життів то тепер ви розумієте, яке важливе це завдання сержанта? Яке воно страшенно важливе. Так. Я розумію, сер. Тепер я розумію. Герод повернувся до Лая Тернера. Прошу вибачення за свої слова. Я був надто вістий, сер. Ну, всі були трохи вістій, сержанти. Гаразд то о 10 вечора на аеродромі збираємось і перевіряємо спорядження. Полковник усміхнувся. Боюсь, що мундири не зовсім добре пасуватимуть. Ну, на складі сьогодні короткий робочий день. Сержант Герод ще дужче зіщулився на сидінні, плескаючи себе змерзлими руками по плечах, похмуро оглянув свою уніформу на три розміри більшу, ніж потрібно, а тому мов шкура на носорогові.